Eta gure onda izola saioan, hitzeman bezala, gurekin uh, maialen errota behere dupui, borraso zira uh, baigoriko. Ama ikastolan, zoan ikitalia ipatuko dugu, biztan dena, aste buruntakoa, baina espikatu behar da, ama ikastola hoi ez dela haina espaldikoa, eta zuk bestalde badituzo horrak ere orzaizeko ikastolan. Ordean, <laughs> barriatu zira errazu espikatu, egoera piskata zeren uh, ama ikastola hoi berrikitan sortu da, eh, egan behar da maialen. Zuzen zetipi bat, ez da gehiago ama ikastola, baiguriko ikastola da guai duela guti, er, duela guti, duela urte pare bat. Oja, zeren orain lehen maila osoa, erren idekitzen ari behigira, eta urte bat gelditzen maitzauku eh, lehen maila osoa idekitzeko. Ara, ordeon bai sortu zen 2006 garen urtean, eh, ama bi dotozena bat ikasleki, eta bai oita ameka ikasle ditugu orain. Ara, bai, borrasuniz bi ikastoletan egia da, bai orzaizeko ikastola, eta bai, bai goriko ikastola. Baina ikastola guzietan bezala, beti Italiak badira, hanemenka. Oja, maialen, ez dira, uh, mail arras guziak ordean baigorri nahi no, eh? Ara, hori da, falta zeskigu bi urte oro, edo den urtean, laugarren urtea idegiko da, eta ondokoan posgarrena. Oja, baina, bon, uh, eh, urraska egira, urte, urte gela berri bat idekiz, ordean ez da jasoenik, ara, emendik bi urtera, lehen maila osoa eginen da. Hor, hor zaizen, eh, badira, egun bat, aur pasa, oai, baigorri nahi asiazin ordean dotzena, bat aurrekin, orai, hogeita amak bat, Uh, ordean, nondik giten dira horiek? Ezeren, eh, beldura uh, eh, zuten ere uh, orzeizko ekastolan galduko zituzela, ez da bat ere hori gertatu? Ez bat orduan, eldu dira, bon, egia da erritik, baigorritik, baina ere gaineko baleatik, bankatik, aldudetik, irulegitik, ahosatik ere, orduan, ara, ono badugu lan bat, ono egitekoa ondoko erriak untsa onkitzeko, eta espikatzeko zer den ikastola, piskatori ere behar dugu, eh, ara, horren aipamena egin behar da behar da, batzutan uste dugu jendeak badakiela zer den, baina eleketa aizan ez eiekin, azkenean horzen gira ez eh, erresa, eta ara, orduan badugu lan bat egiteko sailortan ere dudarik gabe. Hala, zeren entzulik izan da, deia, e, eh, borraso batzu, prezeski, aldudeko balea ortaik, be urrun egizituztela, eta hortako sortu zuten ere lebidun e, eskola, guai, um, sortu den geroz, eh, batutzi hango haujak diten dienak, urbilago duten hola zez. Bai, hori da, eldu dira handik, baina egia da, badugula arrazo bat konpontzekoa e, bankaldu deta urepeleko ikaslentza da garraioa. Garraiorik ez dute, Eh, baiko gira Orduan hor, bada, eh, badugu lan bat egiteko, eta lotzen gira hortan ere, berdugu eh, lotu kontxeru lokojeko serbitxuekin, eta badugulan bat ere maiten duguna. hor, ekitaldi desberdi batzu antolatu dituzia deia urten, hor? Bai, antolatu ditugu duela azken hilabetetan Maribisos taldea dina zidugu antzerkia zen, orduan egia da guai hartio beti euskal kulturari buruzko animazioak antolatu ditugula, hor, nahi izan dugu pixka bat ideki, eta uh, musika nasketa egiten duten uh, zeltrez eh, taldea dinazten dugu, larun batean, plazasoko gilarat, uh, baigurirat ez taleen aldia eldu direla naski, zeren afitxa pausatzia ekin eta anekdota txipi bat, batzuk aipatzen zautaten duela urte batzuk dintzirela uh, bai, osatu ostatu batean, eta biziki giro gozoa ezagia zutela, eta gogoratzen dira, eta plazerikin diren dira berriz entzutera. Nola osatzen da ordean taldea, ez zeltrez bera? Zeltrez bera, osatzen da, hiru uh, musikariz osatua da, lehenik bauzu Dominik Örl, uh, niko etxartekin ari dena, eh, anspaldian uh, ezagutua, eh, estenaren gainean ari dena. Eh, horren ondoan bauzu Xabi Etxeberri, uh, hori uh, joilea da, anspaldian ari dena, ere, tipi-tipitik uh, hainbat taletan ari da, bai etorkizuna, bai uh, begiz-begi taldea ere. Eta gero, bauzu ere, Kristof eh, Duge. Horten, hiru musikari, funtsian zel trez taldea, hortik edu da, trez, hiru, ara, hiru musikari. Horten, eh, beren musika, eh, keltziara da, erten alda, horako eh, hortan dela. Ala da, ala da, gero nahasketa ere iten dute Euskal Musikarekin. Zati biziki ederrak dugu, funtsian zati batxe giden play. It's a way to break to fix. No glue, no bag of tricks. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Your smile makes me fly. Your joy gets me high. No better place to be Come up on stage with me. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Many faces in the night, in stranger places. And when we've been and gone, we leave you with our song. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd. Lay me down, lay me down, lay me down over the crowd lay me down, lay me down, lay me down. Over the crowd. Ordean gurikin beraz maialen errota behere dupui, ba igoriko ikastolako eh, burraso, ordean eh, irlandes gaualdia proposatzen duziela, zel trestaldearekin, eta um, izanen da garagardo, eta janari berezirik errazu nola urusatuko da gaualdia. Ba, janari berezia naiz uh, uh, eta jaina hemen guak diren, baina... Ango moduan kozinatuak ez bat, ere? <laughs> Boaren, txatuko gira. Fish moduko ara, afaria serbitzatuko dugu, jagirik edo xutik, jendeak nahi duen bezala. Funtsian gomendatzen dugu deitzea nahi badu zue parte hartu. Eh, telefonu zemakia emanen dut. 06, irutanoita amar, latanoita zazpi, irutanoita amairu, latanoita zazpi zenbakirat eh, deitzen aldu zue. Horata gero ostatua ere eh, atxeko sorziontatik goiti dekia izanen da. Eh, zehaztuko dugu ere gauza bat, konzertua atxeko goizeko amar ontati goiti izanen da. Hala, eta afaria sortzi ontai goiti, eta hobi bai uh, tokiak atxiki itzia, zeren uh, mugatua duzue uh, apairuen kopurua hain batean edo? Ba, eta guretza da ere jakiteko, zer matetara ino prestatu behar den. Eta nok prestatuko du egazu, sokaldari azirazu? Piskat! zakitzu bezain bat, Katiali? Eh, eh, bo, ez eh, nire sobera, segiren duzuzuk, lusarrak ala, reinkia. Edo behar behar zarat zu, haintzin? Ah, ba. ez usuezu, Katiali, eldu bazira, ikusiko duzun. Agian, behala, aniz diande urbilduko dela, eta be, biztandena elbudua delarik, ikastolaren, tokiko ikastolaren biziaraztia. Toki politean eta zirezte, ezagutzen ez duten entzat, bai, izaha ostatu ian, hor gira, bai gorintxar tartian, esker. Hor, eh, lekoa estregia gira ere, jan behar da, emendik bi urterat uh, piskat uh, izanen dela, edo hor gira ere uh, gogoetatzen eh, nola handitzen alden, egoitzaren aldetik lan hori ere namaiten dugu. Hala, eta beharre badirela, zubezalako urraso, bolondresak zeren eh, hori uh, ere ez da beti resa, eh? dienden engeian azteko, holako ikastola tipietan, behar da beti lan hori ere egin, zuk aipatu ditutzen beste lanetaz gain, Odean, plazasoko gelanda beraz eh, hitzordua, ibiakoitzara txuntako, uh, be mineskeroinu maialen, eta pesta hona. Mineskerzuri!